Ontziok ertziok, hilero lez, hemen txagaitu zue. Desa ez da errez eh? Desa ze... Gaueko amarretan... Bueno, desa zile hori, zi, bueno, ba, ba, desa zile, desa, ze, la, desaceleración, vale? Zintzilik irratian. Jode, txori bat. Horeretako irrati librean. Tres! Tres! Terrible! Iuhu! ¡Yuhu! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Erziok! ¡Al favor de teta! ¡Al favor de teta! ¡Gaueko amarretan! ¡Bastutan puntualagea! ¡Cago en Dios! ¡Oreretako irrati librea! Y luego voy eh, un poco cuerda dando también, eso que salto. Hileko azken ostegunetan. Kien tiene a razón? Tau Dios! Zintzilik irratian hago unas vueltas de amonte y ¡Cabe Dios! Oneretako irratilifea. Zien tenemos a razón. Ertzio. ¡Cabe Dios! Ileko azkeneko ostegunetan, amarretan. Oneretako irrati librea. Y a mi puesto municipal es denuncia. Kaixo zintzilikatuak. Bueno, estamos aquí en Lezo. A, eh... De la calle borroka. Populismoari aurre emiatza esan nahi dut, ba, e, zuzen zuzenean ean zuen baita ere e, behaien formatoetan. Tokatzen baldin bada, momentun baten, kalean ere bai, nire iritzirako. Baina, bueno, beste... Kalean nola erantzun? Ez, kalean, ba, bueno, nik eh, eh, protesta, protesta asko jaso izan ditut azkeneko <laughs> urtetan zehar gure eh, egoitzaren aurrean. Ba, bueno, ba, beste egoitza batzuk ere nun dauden badakit. La txantza confirma que se trata de un acto de kale borroka. Beno, beno, beno. Uy, ¿se gais quien tú te saís usted, Dan? ¿O se gais quien tú te Gastik? Va, eh, bai, Ni A ver, uy, uy, uy, uy. Ahora se va a dar micrófono. Jo, ¿eh? ¿Micrófono que estrena tú? A ver, itzegin. A ber, segitze egiten, niri ez sartzen zuen... Ui, ba, leche. Ba, arazo bat daukagu, soinu maiarekin, sentitzen dugu lagunok. Ai, ai, ai. Bueno, jarriko dugu abesti bat bitartean, bai, iruditzen? Ez que zaitu usted entzuten bat, eres. Ai, ama. Bueno, a ber, jarriko dugu abestitxo bat, venga, a ber. Eh, jarriko dugu zua taldea... Eh, eh, entzuten hau zuek, bai, ez? Diat, zuen mikrofonoa, diat. Bueno, entzuko dugu zua taldea. Zua taldea eh, joko du azarok amaikan, zintzirik irratian eh, antolatzen dugun jaialdi, urteroko jaialdi, aurkezpen jaialdi hortan niesenen, joko dute azarok amaikan, niesen aretoan, atxaldeko sortzitaritatik aurre hasiko dan eh, gure programazio berriaren aurkezpenean, eta Eta bueno, ba, jarriko dugu hau bitartean, ea kapazagean konpontzeko arazotxo hau. Venga, a ver. Ez dira gai gure egia Entzuteko eta agian Ez dute nahi ikusi ardia Hormoa baten kontra bagintza Maigeta zinaren erdian gure bizia esclava goes by I'm them, silent and hard. Yes, yes, yes. Bye, bye, bye. Yes, yes, yes. Da, da, da, da, da. Bueno, arazotxo bat izan dugu, ai, ama, zuzeneko gauzak, pa, pasako gara deno mikrofono berdinera, onera, eta aman komunean egingo dugu ratxaioa, zer zaizue. Ez dago, besterik. Ai, txo. bueno, pues venga, ala. <laughs> A ber, kontu zerbezekin, eh? A ber. Bueno, a ver, lagunok, a ver. <laughs> Eh, Lehenengo ratxaioa eta, bueno, bagertatu bertzien gauzak. Zeingo diogu. Bueno, a ver, e, eh, jarriko de volumen altuagoa hemen, hitz a ber. Ba, ba, ba, ba, ei, ei, ei, ei, ei, bai, bai, bai, bai, ez, ez. Bai, bai, sentzuten zaitxut. <laughs> Ondo nago eta, venga, ben, bai, tío. Bueno, e, lagunok, eh, pasagea iruro konea e, eh, emisioera guziko zea, e, gelara eh, <laughs> sentitzen dugu, gaur justo genukan kantena prestatuta, elkarrezketa prestatuta, musika dena. Asi geap <laughs> zerrenda egiten eta ja atzeratu zaigu, impresorazioa faiatzen. Hore mikrofonoak. E, internetan entzuten ari da, esan digute negatik. Hori, bai, bai. E, lagunok, entzuten ari bazarete, ezakit, eh, Gure kontaktua alin bat zute, bidali zerbait, eh, telegramera, edo, edo deitu telefonora, behatzi lau iru, bos bi, zazpi lau, zero zazpi telefonora. Hori da, lurra bai. gara konektatzen, baina... Hori da. <laughs> bueno, ba, alako, alako moduan egingo dugu, e, hemen daukagu gutxi gora bera prestatu degun, bueno, e, gidoitxoa edo, Hasieran entzun dugu, egibar e, jauna, e, Eusko Alderdi jotzaiekoa, entzuten edo zara tapio bat. Euskal alderdi jotzaieko ardura duren bat, gipuzkoak mailan. Eta, bueno, deklarazioiek, e, eh, entzun dugun kale borroka badakigu non daukaten egoitza beste hauek. Eh, egin ditu, deklarazioiek, e, eh, gaurko greba nagusira, bueno, greba sektore publikoa ditutako grebari begira. Mhm. Kontekstu hortan egin zituen deklarazioiek. Simaz, kontutan hartzeko grazien zidan. E, eta bueno, irutu zitzaidan, pues bueno, ba, beti e, PNV-erako partio del negozio basko inoiz ez da momentua greba bat inoiz ez dela izango. Pero bueno, <laughs> holako argudioak ematea, ja kale hartuko dutela, ba, adi egon, adi egon. bat ematen du ez da, adi Kafra, eh? bueno, a bai. ver, pixka bat, hasiko dugu, a, eh? a, berria dugu. Kaixo, kaixo, kaixo, Nik eh, bat aurkitu kaixo, Eh, a ber, horren Pero... dugu experimentatu gaseosarekin, eh? Abestia jartzen degunean, zin egiten dut, experimentua ondo jungo dela. A ver, zin, zilik egiten duzu? Bai, da. Vale. Ja, dut, bat, hemen, orduan, hemendik aterako ditut bi mikro. Orduan, behintzat, ditugu bi mikro irontzat. Mm. Bueno, orduan zemo zeate, zintzikideok. Gu gaizki, <laughs> orain txertan gaizki. Bueno, orokorrean irurok nahiko liatuta, ez? Ba, Estresatuta gaude, eh, no? Ezkeneko ah, kurtsoa, bukatu genuen goitik, ez? Madalenak, bai. irratxa jo bereziak ingen nuen zuzenean. Oh. egin genuen zuzenekoa e, zea, Eta bueno, orain berriz ari, gara, ja, e, eh, pila kargatuta kuña berriekin, ja ez bai. dago kuña, e, momentuko kuña ura, no ditzen prozesatzen. prozesatzen zen kuña ura, ja, bai. baztertu dugu, ez dugu esaten, igual etorkizun batean ere dugu. Bueno, bueno oskalo, oskalo. baina hor dago, eh? egingo dugu, zera, sare sozialetan horrelako bozkak eta bat, abertze se zizuen berria dozarra, ikusten berria, hobeto baina, bueno, Eta bestire gabe, bueno, orduan ongi, ez? Bai, bueno, Nekatuta garete, baina orduan ongi, bai. ez da? Nekatutak. Bai. Nekatutak. Eh, eh, bai, Antxontxe jeriak igo du bakarrizketa, youtubera eta euskeraz bide bat izateko, hogeita ma piko mila reproduzio ditu, erreproduzio ditu, ikusi ez dute? Ez. Ba, gomendak arreak. Ez dut asmorik, momentuz. Ah, <laughs> guk ikusi genuen makarenetan, Bai, goazen mm. naiz, bai. pandemia garaien egin eh, madalen berezi batzuko egin gozauek eh, zea Ah, hori da, dirutza bat kobratzen duena. Bai, bai, famotu hori, bai, bai, bai, bai. bai eta, bueno, oain, aktualidade gertukoena, ba, kafrak komentatu du, ez? Ezkuntza publikoko gore bai izan dugula... Eh, Dula biogun, atzo. Atzo, atzo, atzo, atzo, atzo, atzo, A ver, a ver, que cebollita que berritsi behar du. Atzo izan zen administrazio publiko publikoaren greba. Eren egun hezkuntza publikoaren greba. Baina ah, gaur, gaur izan da. Ah, no, atzo, atzo, Atzo, atzo, atzo, egun, atzo administrazio publikoa. Osa, sektore publiko osoa. Vai, vai, Eta eren egun, eskuntza publikoa es que, garrik. Ni piperra bezala, eh, esango eh, izuet, no se donde vivo, eh, no se, que hora es. Kapara, ya, vai, a, gaur oste guna da. Atzo, atzo biar da. <laughs> atzo is the new beer. Hori da. <laughs> gaur new beer. Is, beer. The, is the new today. <laughs> oh, no, bueno, hola konserva. Bueno, ongi, ongi, gero, badugu beste greba potente bat, ez da, mugindo feministak, e, lidergotzan hartu duena, greba feminista misto bat, ez da, azaroko goita mar. e, ala ere, ez dugu asko arroatuko, ze intentzio dugu, ba, horretako e, feministen mugimendu kokide bat e, irratira etortzea, bai, da elkarrizketa txoa. E, ea urrengo jabetean daukagun aukera, edo honea etkarri, edo elkarrizketa aurrez egin, edo, bueno, pixka kontestu hortan, bai, saiatuko gea horrekin, Bai, eta, bueno, ber, ea lortzen dugun. Bai, bai, bai, ez da greba, da greba berezi bat, azarako gaita mara erabaki dute egitea, eta komponente berezi batzu dituzte, ba, zaintzaren inguruko gaiak sartzen dituztelako. Eta, bar, ordu, bueno, itxo ingo dugu gure, ez, mugimendu feministari, ea zer esaten duen, ez mhm, Bai, hori da. Oso ongi. da. Bueno. Bueno, e, tartean, e, interneten topatu dugu kuña bat, bueno, pixka grazia egin diguna, ESK eh, sindikatuak egin zuena atzoko egunaren deialdiari begira edo arira, Jarico de simaz, bai, a ver... ea bai, Para proyectos fantasmas hay dinero. Para los amiguetes hay dinero. Para la educación y la sanidad privada hay dinero. Para megaproyectos absurdos también hay dinero. Gastáis nuestro dinero en mierdas Mientras tanto, es la ciudadanía la que sufre el deterioro de los servicios públicos y quienes trabajamos en ellos seguimos sin tener las mejoras laborales necesarias. Ahora se están negociando la investidura en Madrid y pronto habrá que negociar los presupuestos aquí. Cómo se reparte el dinero es solo una cuestión ideológica. Es el momento de apretar para que los partidos políticos atiendan nuestras demandas. Servicios públicos y condiciones laborales dignas, el 25 de octubre a la huelga. Naiz eta txosna ez izan, jarraitzen dugu zintzilik irratia. Hogeita meretzi urte eta libre eta. FM NEAN, edo Iepa, iepa. Iepa, iepa. Bueno, eta azaroako gitamarrera jun baino lehen, badugu beste zita garantzitsu bat, ez? Irrati kirioi bereziki. Mm, noske, noske, eh, ah? Bueno. Gure irrati maitiaren aurkezpena, bueno, demoraldi berriaren aurkezpena. Oh, esako nu, oso zarra bai. gara, ez? Demagarren demoraldian ari gara jokatzen. Ba, a ber, bota zeboieta zenbat? Ogeita emeretzi. Oso, ondo. Ogeita emeretzi. Non zineten zuek? Bu, ez gire ez da proiektu bat ere. <laughs> Baina, urren urtean berrogei urte beteko duitu erratia. Urrengo kursoan. Urrengo kursoan. Nire gure asoak ez ziren ez da ezagutzen. Ostras. Ez, duten elkar ezagutzen. Igartzen da zen da zeboieta ah. hemen, eh? Beti azten da zerritxo <laughs> zarrekin, ez? Ba hori, ba, orduan, azaroak amaikean zer dugu, kafra? Sintzilik irratiaren orkezpen jaia! Ah, Niesen aretoan! Ez dan dorre, dorre bikien kontua? Oh, <laughs> azaran maikean. Eta bueno, eta... Hori iraian. Hori da. Iraian, iraian. Ai, ai, ai. Hori kurtsu hasiera eh, gehien entzako iraian izaten da. Teko, gure, usted, egutegi bat atera bat irratia moduan eta parituk. Eh, ba, ez, esan dauka ja burua, eh? Gertatu zaigun hasierako anabasa egin lotuta bazkenan ba, gaude pixka bat. Egia da, esan bar dugu, a ber, pixka forma berria eman diegula, bon, saietu garela, ez? Pixkat, gure irrati formula reformulatzen, ez dakit nola esan. Hau da, ekuña berri hain dugu, sekzio niguruan ere bai, ez, berritasunen bat daukagu. Hori da, hori da. komentatu, zer, a ber, bueno, zeboi eta utzi zigarroa jarretze, urtzi urretzeari eta komenta esan. Nago bentsatzen. Zer, prozesatzen? <laughs> Bai, nago bentsatzen. Hori da, kuña prozesatzen lingurtzeko azer. Nago, eh? konbomidea... A ber, zer daukagu horten berritasun moduan? Garela... Sek, sekzioetan. Dakagula pertsona berri bat. Kaixo! Naiz baratxuri! Badugu anabasa, ez da? Baratxuri jandezu, ah, no? Baratxuri Batzutan etorriko naiz ertziokera! da, kolaboratzaile berri bat batzutan etorriko dela. Bai. Gai oso konkretuta zitzigiteko. bai, eh? Sakotasuna ah. Sakotasun handiko baiak izako naiz, dira, naiz. Orduan, gira, zeboietas. Keko, kafra eta baratxuri ikusten. Vale. Txuri, eh? Jo, falta zitza egun. Eh, hori da. Laugarren bat, gainea, eh, gainea, eh, etereoa, edo, zer da? Etereo, edo marikoia! <laughs> Bara, txuri, mesedez. Ezan en un modua, eh, gaza bezala, ez? Eh? No da, eh, fluor, ez, eh, no da, no, transizioko... transizio, bai, no. Plasma. Plasma. Plasma, gara. Plasma bat. Plasma. Me quedo plasmau. Es un plasta. <laughs> Total. Ba, bueno, Berritasun daukagu, aberke, bueno, serio persona serio bat zarela. Bai, bueno, bueno, Ikasketak dituzula. Bueno, eh, ez eh, da, Zer daukagu, zer berritasun daukagu, Bueno, badugu, sekzio berezi bat, bukaeran hasiko garela beraekin, eta baina, igual, eh, asko ez du merezizka. ezka, fra, anabasari, ah, vale. Baina, ingo dugu laur bat, ose, anabasa Osa, deitu diogu, sekzio bati, lehen iratza joan egiten genuena. Aberet... Lehen iratza joan <laughs> zena nabasa, eta orain, dedikatu diogu, sekzio esklusibo bat, lehen egiten genuenari. ari. leheno, iratza joan, nabasa bat zenean, orain sekzio bat egiten eh, lehen egiten genuenarekin, vale. Pentsatzen nuen, baratxuriren eh, ama, ana izena zeukala, eta bizena nabasa. Nabasa. Eta pentsatzen un persona bazala, ana, basa. Na, nabasa. Ana basa. o sea, entzune Navasa. Ez da... sea, esta esta esta es Esta ez, ez aizu etortzen burura Nafar empresa baten que hace tubos de metal o... o torrela? Navasa. Nava S.A. Ah, Navasa nabasa. qué? daiteke. Izan daiteke. Edo lo nabas. Hori, baita ere badago beste eh... eh? eh. Nabosa. ¿Navosa? hacen, hacen dildos, <laughs> nabosa. <laughs> Hala ere, zer dugu, zer, eh, bueno. e, zaurak amaikako... <laughs> a ber, zintzilik irratiren eh, arkezpe jaia, bertan, bilatu kartela, venga, eh, bello, zeboieta. Ze talde ditugu, ber, bertan. Daukagu, Sua, leno jarri degun taldea, kristuan talde txarra, gaina, bueno, eh, udara nahiko potentea izan dute, Bilbo, Donostiako jaietan jo, izan dutela, zen ikusi ba? ez du ba? Leno ez jarri. Zer? ba, jarri dugu. Estropeatu ba, mikrofonoak baitea. Barkatu, barkatu. Estamos dando un rodeo. <laughs> bueno, zigarrorako sua dakazute. <laughs> bueno, pues sua taldea, eh, maruri jata beti datoz. Eh, pues hori, bineska bimutil, eh, nahiko kainerito, bueno, entzun dute, bueno, besti entzun deguna, kaineria, kainero Eta, bueno, oie joko dute, Baitare ere, bueno, gero entzungo dugun rodeo taldea zestuarrak, esan bar dugu, 2008 garren urtean, martxoak, ama, nuen gertatu zen eh, justo enzerrona, em, larun bat hortan izan zala, amalau. 2008ko martxoak amalau erako rodeo taldeak jo behar zuen zintzilik irratiaren taupada festen ah, mogambon. Ado, ah, segia da. Beste lau talde batzuekin batera. Gertatu zan atzan duk uste dakizute. Enzerratu gintuzten etxetan eta herritan eta bar eta bar. Eta orduan, pendiente genuen berekin kontzertu hau eta hiru urte ondoren, pues azkenean lortu dugu. Esan bar dugu rodeo taldea, bueno, kristoan ausendentzia hartu dula, e, bueno, aurten resurrection festen aktuatu dutela, hor estatu mailan ba, metal jaialdirik, e, metal tarro jaialdirik nagusinetako batean, Eta, e, justo, horeretako niesenen, jo ondoren, guretzako, irratirako, hasiko dutela gira bat e, Asia mailan. E, Korean eta hortikan, osea, bueno, nahiko nazioarte mailan jari dia despuntatzen. eta, eta besteak gerratiko eh? Eta zin izango da beraien, lehenengo kontzertua, Asiara. bueno, esan bar dugu, giroa be, giroa berotzeko edo egongo dela irratikide bat pintsatzen. Ah, da bere izena? Daf. Eh, bere. DJ Slector Loop. Ez Bueno, musika jartzaile, Slector Loop, Lope. Eta da, bueno, Daf egiten duena gora zatozera astelenetan, egiten duena hemen. Mhm. Eh, beraz musikaria dare bai, eta bueno, animatu da pintsatzera, giroa ematera, eta eh, gure laguna ilargi, gero baitaren erentzungo deguna, mhm. ez? Animatu da orkezpena hilera. Bai, bai, bai. bai, ez? Eh, dago montatzen. Ez dakik gara nola geratuko den, baina zerbait egingo du. Bueno, ados, ados. Ez, eh, arrenak 6 eurotara salduko dira. Hori da. Egun Atxaldeko sortzia tala ordenetan ateak irikoko dira. Uh mhm. -huh. Pikoteo egongo da. Hori da. Empanada veganoak. eta bar. Eta e, sarrerak egunean bertan eroste daitezke e, ni esengo batean bertan. Eta esku dirutan. Bai, Ez egin bai. da bizumekin pagatu ezta txartelarekin. Bai, aurrekoa urtean, e, bai, zentzile irratiak apostu genuen, ez genuen nahi, bueno, diru txartel erabiltzea, diru eskudiruan, dirutan izango zalara baki genuen, Horregun godia erratiko bikide, ba, zuen xosak kudeatzen, Eta gogoratu zintzilaguna balin bazara, ze aurten zintzilagun kanpaina abiatu deguta. Zintzin, zintzin, zintzin, zintzin, kanpaina! Ta sekulako atera da. Bai, ez? Ez, zema jende. Ala ere, bain txibertan. Hogeita malau zintzilagun iguru. Ostra. Perfecto. No, oso segundo. A ber, eta oraindik e, eh, gara izaudeten, eba eh, ez zute gure irratia eta zuen irratia dena baita ere. Babestu, berrogei euro sistrien truke, ba, aukera kazute zintzilagun izateko, eta gara izadete oraindik, ba, kontzertu ontara sarrea duan izateko. Osoki. Bueno, ba, e, urrengo puntuarekin e, hasiko dugu pixka bat? Bueno, geneukan e, justo talde bat e, ba, aktuatuko yes, duena, dinesene. Leno... Lehen akzidentez jarri dugu nasua. Bueno, jarriko dugu, berriz ere rodeo, ez da? No, no, berriz ez. E, rod, lero sua, rodeo. <laughs> Arrazoi. ¿Quién tiene arrazon? ¡Quién tiene razón! ¡Herziok! <laughs> <laughs> Ba, ¿Eh? Bueno... Venga, lagunos, ba, rodeo... Bueno, leno suaren abestia entzun deguna da, bai. ez dira gai. Mhm. Eta orain, eh, rodeoren abestia entzun deguna, erio. Erio. Dai, zago, venga. orain berriz ere bueltatzen gara, ez da? Entzun dugu pixka ba, ze talde dugu, barkatu berriz ere, <laughs> rodeo, ez da? Zuzenean... Rodeo. Hainbeste rodeo eman ditu dugu, ja, ez da ez da Hori da, sin rodeos. Pero, eh, eh, en directo no. Eh, grabatuta. Hori da, barkatu. Dando rodeos. Barkatu, hori da, ez? Rodeo americano, o zer da? <laughs> bueno, eta bueno, eh, ja hasiko gara pixka bat, ez? Gure baiarari dagozkion, eh, eh, notizi, albiste, dokumentatzen mm-hmm. pixka bat azken aldian izan dugune eh, eraso handiena, ez da, e, etxe okupa bati, ba, referente izan dena berezik gure eskualdean. Bai. Bai, bai. ez da, de lobato etxea. Hoi, da. Bueno, zuek ez hau aukera izan zenuten, ez, dola gutxi? Bai, bai, E, aurreko madanetan, aurtengoak ez, aurrekoetan egon ginen horre eh, parranda ehar bat botatzen, gaina elkar ikusi genuen, guatzen naiz, ziruak, eh, bidu, ginen irratikide batzuk hor Eta oso, gainera. Da, eh, bueno, goit, eh, eh laurita meretzitik, okupetuta zegoen eh, oh, ez fabrika zar bat zen, eh, Bai, fabrika de zepillos bida elo bato. Zeran zepillau. Zeran zepillau, bai, eh, proiektu, beste proiektu, eh, bueno, eh, pff, nola, zean, eh, dirutz, bueno, espekulatzaile baten gatikan, eh, altzateko bizilagunek parke bat eskatzen zutenia, pues, eh, etxeak berriro. Erortzen gea berriro ladrillazaren kulturan, berriro errepikatzen dugu betiko akatsak, erreka ondoan, e, erreka lagona e, itxaso ondoan, portuaren ondoan, itxaso maia egoko dala, badakigu, e, askotan iztieta inundatzen dala, boldeak egoten direla, mare egotzen danean, bueno, eta hori baki dute, holako <laughs> entorno batean, etxeak eraikitzea. Ikusiko dugu garajeak inundatzen zaizkienean, ea zemalko botako dituzten. Baina, bueno, alakoa da, e, zea, azpiegutoraren e, eh, jainkosa, ez dakit zeizena izango dut. E, eh, alge posa edo... <laughs> Oida txatarra, Nik uste, normalean, azpiegut, azpiegituraren jainkoak dela jainkoa, ez jain. E, Zeboieta, e, hartu behar dezu alki bea bajo bat, bai, handago bat, e, eta Pero, hola esartzen zea gure. Sartuko da hemen? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bueno, bai, bai, bai, <laughs> Orduan, e, ba, hoxe, lo bat egia zan, eh, hori, hogeita lau urte. Justo bai. nire adina dauka. Fijate. Eta eh? ez, ze, gertatuko litzateke ni gaur bihar edo eh, irailtzen baldin balaute, lobatoren kasuari izan den bezala, ez da? Lobato etxean, neiz eta lezon kokatu egon, horretakin kriston lotura handia izan mhm. duen mm -hmm. e, etxe okupa bat izan da, ez da? E, eh, bai, naiz eta lobaton egon, gertuago da gore etatik, ia sanez. Lezotik baino, ba, hori da, ez da. Baina beraiek sinatzen zuten, como un lugar entre lezo y orereta, eh. Bai, hori egia da, beraik bai. sinatzen bai. zuten. Gero, orain entzungo dugu elkarrizketa bat, bertako kide bati, ezgarri, ebera, eh, bueno, ia asilatik handago. Eh, esan behar dugu aurreko urriako gehian, eh, bueno, ba, manifestazioa antolatu zala, herrian baita ere, palestinaren aldeko manifa bat antolatu zan, ondoren batokoa, Baitare nik gogoan daukadana da, e, urriak hogeian aniaz, ba, ba gure laguna etxepe hiltzela, baitare, eta justo urte muga betetetzen egun hortan, gainera. Eta, bueno, e, lobatuko zuten manifunerala bat, eta entzungo dugun bezala, ezgarri, ba, berez ez da hil, berez, harima bat ezin da hil, entzuko diogu, eh, nola komentatzen duen. Ba, bueno, manifestazio ondoren, abiatu zan do, e, hemen horretatik, munipa batzuk zeuden, justo lobato etxera urrutzen eginean raroa utxune hori ikustea, mhm. ja utxunea delako. Eta ordune kandil batzu zeuzkaten, bela batzu plastikozko basuekin, eta hor baiako orubean edo, osea, obrako orubean baian e, jarri zituzten kandilak, mhm. eta jarraitu zuen oraino esan behar da, lezon, ez zegoela ez mu, e, ez deusez, errepidetik anjun o, e, bukatu zen e, manifestazioa udaletxaren plazan, hor komunikatu bat irakurri zan, asko kritikatzu zan, udaletxe zaharra eta berria, goratu behar dugu orain bildu hartu zula, Bueno, pues hor, eh, udalak, e, mm, ba, e, gero entzuko dio orain e, zeari, e, lobatokideari, baina, ba, bueno, ba, gezurren bat esan omentziola epaiari, jende honen realo joari buruz edo, goren entzuko dugu, eta, bueno, ba, gero jun ginen e, ondoren, eh, zerbait hartzera, eta hor, hartu nuen, harrapatu nuen lobatoko kide hau, elkarrizita baiteko. Oso ongi. Ba, handiamo. Venga. Kaixo zintzilikatuak. Bueno, estamos aquí en Lezo, a, las, bueno, lo que es las afueras del Cherrimuño. Hemos venido aquí porque, bueno, hoy era la manifuneral eh, por Lobato. Como todas sabréis, este martes fue derribado Lobato. Y bueno, pues eh, hemos, después de la manifestación eh, y del comunicado, estamos aquí un poquito echando un traguillo y hemos contactado con Edgar, que ya estuvo con nosotras en el programa de Chupinazo de la Sintilic en julio. Opa, Edgar, ¿qué Opa, y bueno, pues un poquito Edgar, eh, hemos visto todas como, pues por imágenes, yo no pude estar ese mismo día, estábamos currando, fue, ha sido todo en una mañana así de, ¿no? Mañana tarde de repente todo. Sí, han ido a saco, vamos. A saco, vimos imágenes de un montón de presencia policial y lo primero es saber un poco, bueno, a ver cómo vivisteis ese día, porque claro, hemos visto el previo después de Madalenas, que era el aviso, digamos, ultimátum, entre comillas, que vimos que no se ejecutó. Mm. ¿no? Y de repente, pues ya han venido ahora sin avisar ni nada y hemos visto de repente, pues un montón de fotos, un montón de conejeras, de tal. Pues a ver cómo habéis vivido todo este tema, tío. Eh, pues el otro día, pues muchos nervios. Yo estaba trabajando, me tuve que venir del trabajo, eh, eh, todo a correr. yo pensaba, claro, también pues eso, no pensábamos que iban a hacerlo efectivo en la junta pues por cómo había sido todo el anterior proceso en, el mes de julio y tal. Porque, perdona, los anteriores, que fue después de lo del chupinazo, digamos que la ayunta... echó para atrás que había algo de 27 y claro, y había un montón de gente, bueno, unos cuantos se subieron al tejado, el dispositivo policial era más ridículo, se ve que estaban como medio con protestas los, las chinas, los cipayos. Eh, y entonces estaban como medio de risas y tal, y bueno, y al final el alcalde como que pensaban que igual podía haber heridos y tal, o por desalojar sí, y tal, ¿no? Como que pues, eh, peligraba la seguridad. Y entonces como que se paró. Y entonces como era el último día que tenían hábil para, para ejecutar el desalojo, pues pidieron una prórroga al juez. Entonces el juez eh, se preguntó que por qué habíamos resistido y tal, y entonces ahí hubo como unas alegaciones, se presentaron por parte del abogado y tal, y entonces el juez en septiembre decidió que no les ampliaba el, el plazo porque no nos habían dado una alternativa habitacional, cosa que es cierta. Y entonces ah, eh, lo que ha ocurrido ahora, sin que nosotros nos, hayamos enterado, es que el ayuntamiento ha contestado a eso del juez diciendo que si no se habían dado una alternativa habitacional, entonces el juez le ha vuelto a dar un mes de, otro mes más para desalojarnos y entonces, claro, han venido, eh, sí que teníamos noticia de esto, pero pensábamos como que el ayuntamiento de Lezo no se quería mojar. Y esto todo viene a raíz de lo que ya habíamos hablado y tal, que era una, una demanda por ruina inminente que se han sacado de la manga. Que fue ilegal porque no, entró, la, no, no, entró dentro la técnica de la casa. de arquitecto del Ayuntamiento de Lezo, Dorleta, no sé cómo se apellida, pues Ah, eh, porque al final cuando ya nos dijeron que querían hacer una inspección, pues ya veíamos que era para declarar la casa en ruinas, cosa que no es verdad. Tiene ruinas de muchas cosas, pero no la ruina inminente de que se va a caer el, edificio, Y entonces, pues bueno, en ese juego, ¿no? Al final, como el ayuntamiento, pues se echó para atrás por esto y lo otro, y también porque el otro el proceso que sigue abierto, que fue que perdimos el juicio, pero lo recurrimos pues eh, nosotros esperamos que nos dejaran en paz, ¿no? Y que se dejaran eh, que decida, pues el juez, pues el, como el, proceso que ya está abierto, ¿no? que no se saquen de la manga una ruina inminente y tal. Entonces, bueno, eh, hemos estado un poco así y de repente, pues han venido el otro día. Claro, esto ha sido el ayuntamiento, no nos han dicho nada tampoco todo el rato haciendo como un rollo que no, como que les daba pena que se acabara y que nos querían echar, porque todo esto ha pasado que cuando empezó el, proceso en marzo de lo de la reunión inminente, el ayuntamiento era del PNV y luego ha habido elecciones y ahora era de H. Bildu. Entonces estuvimos hablando antes del verano, nos decían que nos iban a avisar y tal, y fue eso lo que vinieron el día 27 de julio. Pero bueno, al final ahora se ve que como el día 27 no pudieron, pues han decidido hacerlo así a escondidas y con un montón de presencia policial. Yo creo que pensando que si habría lío, que gente intentando pararlo o lo que sea, pues que lo cortarían de raíz, Y bueno, no ha, sido así, por afortunadamente tampoco ha habido violencia ni nada, pero bueno, nada más que la que han hecho de avasallar, ¿no? Viniendo con tanta furgoneta, eh, eh, les cogió a tres personas en la casa solo, eh, han hecho lo que han podido hasta que hemos llegado los demás. Les echaron, eh, claro, no sé cuántos eh, antidisturbios. derribaron la puerta, ¿no? derribaron la puerta, cortaron las cadenas, todo. Claro, pues pilló un momento que no estábamos preparados como el 27 de mm, julio. y bueno, ya nos echándonos, pues luego nos dieron una hora para recoger todo, que bueno, pues un poco escaso, pero bueno, pues es lo que había y venga. Eh, ahí ya había un poco más de presencia de amigos y, gente que, estaba todo el rato, ha estado todo el rato viendo lo que pasaba, pues porque esto es un símbolo, ¿no? La Casa Lobato y bueno, ha sido echarnos, hacía corriendo y ya estaba la excavadora, incluso antes de irnos, ya estaba la excavadora echando la rampa y, ya estaba casi en el parking del Lobato. Y nada, a la que nos hemos ido, entra la excavadora y nada, en unas horas ya han acabado con 100 años de historia de una casa que es un símbolo para Lezo. ¿no? Sí, y lo que habéis comentado, que es un patrimonio histórico, industrial y todo para Lezo. Sí, no, es, un símbolo. Es un símbolo que además, pues como la ironía, ¿no? De que este año han sacado la, un, calendario y la, la, foto del mes de enero era la Casa Lobato, ¿no? Es como todo muy ironía, pero sí que es verdad que es un símbolo, porque es una casa que está de paso, ¿no? del Lezo Rentería, ahora hay la variante y la rotonda, pero antes no existía eso y era era el único eh, paso que tenía la gente de Lezo para ir pues a Donostia o donde fuera, bueno, y Ganchurizqueta, pero entonces es, como algo que es, algo que ha estado en, la vida de la gente por muchísimos años, ¿no? Y es una pena que haya acabado así, pero bueno, aparte de, pues, de todo el rollo cultural alternativo, ¿no? Que se ha ido a la pues, mierda, ¿no? Sí, la Sinfilic ahí hemos estado haciendo, me acuerdo, el, 20 aniversario de la Sinfilic, ahí lo hicimos, me acuerdo también. Y claro, lo que has comentado antes, que el juez, eh, mm, digamos que paró, entre comillas, o alargó lo que fue el derribo, porque no se os dio una alternativa ocupacional o de vivienda. Hmm. y comentas que la Junta respondió diciendo que sí, pero vosotras no sabéis nada de eso. No, no, porque esto cuando la otra vez a mí, claro, nos habían ofrecido no sé qué, pero eh, no han dado nada, no tienen pisos, no tienen nada. Te dicen, si encuentras algo, eh, pues te pagamos, no sé qué. Y eh, al final es una pensión. Ahí yo pasé una noche, el día este del 27, que pensando que al día siguiente no tenía casa y tal. Y al día siguiente ya estaban publicándolo en la web, sacando pecho, como que habían hecho la hostia. Y a mí me llamó la de la, asistenta social y, y eso es como búscate la vida y tenemos dinero, ¿no? Y a eso le llaman que ellos, porque es que han sacado pecho, está ahí grabado, pero al día siguiente fue como, claro, como se consiguió parar el desalojo, yo digo, yo tengo mi casa, yo no quiero que me... Esto y encima pues me sentó súper mal, se lo hice saber a la, a la asistenta, ¿no? Como que casi que habían jugado, ¿no? Con el rollo de pensando que me estaban ayudando, estaban jugando a su favor para quedar bien, ¿no? Y era como, qué triste, ¿no? y entonces esto sí que ha pasado, porque eso me enteré el otro día hablando con el abogado y eso es ellos han conseguido que les dé el juez un mes más diciendo que nos habían dado una alternativa habitacional y ahí está pues, eh, Roberto que está ahí en la caravana empadronado y yo eh, nos hemos encontrado de un día para otro en la calle y y vamos. Que digamos que lo que la ayunta eh, alegó, bueno, argumentó al juez, vosotros no tenéis ni conocimiento de han, sacado, yo creo que ese eso que pasó en julio <laughs> y han sacado esto, pero claro, pues pensábamos que no querían mancharse un poco las manos, ¿no? Pues una ayunta nuevo, no sé qué. Nos decían, hemos estado reunidos con el equipo de, de Bildu, ¿no? Una tarde, yo y Roberto y nos decían que, jo, que tal y cual. Claro, pero le daban valor al informe ese imaginario de Dorleta, ¿no? ¿Y, qué pasa si se cae la casa? Que nos ha caído, nos ha caído en julio, nos ha caído en agosto, nos ha caído en septiembre, no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y lo han hecho pues a lo sucio. Y bueno, pues ya ahora ya solo queda llorar un poquito. Mm y también recordar todo lo bonito que ha pasado ahí también, llorar y reír también. Sí, bueno, por llorar lo por lo triste de la situación, pero... La gente que os ha venido por lo menos en la marcha, a que estamos... Ha sido súper este bonito para mí porque es todo familia, gente de Iruña, de, Bilbo, de Durango, de Gasteiz de barna de Vallata, de Valladolid, o sea, gente que ha sido, pues, y mucha otra más gente que seguro que habrán querido venir, pero les ha pillado así de repente pero que Lobato ha sido su casa y lo sienten así como nosotros nos hemos sentido en, en nuestra casa en, Pamplona, en Valladolid, ¿no? cuando hemos estado con nuestra familia, mm. porque no, somos familia. ¿no? Y ha sido muy, para mí muy bonito, siempre con la familia pues es todo súper bonito. Eta, Edgar, no sé, de aquí en adelante, no sé, ¿tenéis eh, pensado algo? Bueno, ver un poquito, ¿iréis viendo sobre la marcha? O no bueno, un poco a ver sobre la marcha, eh, un desalojo, otra ocupación, esa es una frase muy válida y... Mm y está claro que hay que liberar espacios para que la cultura un poco alternativa tenga su cabida y, que no sea todo acotado por el beneficio y, por la especulación y por no pues ahora hay un montón de conciertos de las ayuntas y tal pero bueno es que se gasta un montón de dinero y hay otras cosas que se pueden hacer más alternativas y autogestionadas y que dan cabida a un montón de gente que no tiene oportunidad sino de, sonar y de hacerse oír ¿no? No, son de pues nada. Eh, tirar para adelante, eh, cualquier cosa, si sale cualquier otra historia, eh, la sincílica ahí estaremos. Nos y nosotros lo contaremos. Oiga, <laughs> Eso es. Curtas cota cota, ánimos co. y ahora lo vato Tagora Lobato. vato vato. Oiga. ba, hortxe testimonioa, no? Ari nien komentatzen hain zepena, eh? Zuten da? Ah, bai. Ba, bueno, ba, hori da gertatutakoa, beraiek bizitatakoa, eta, bueno, ba, hor dago testimonioa. Bain, super arrotza egiten zait pasatzerakoan, utxune hori ikusteak. Bai, egia san, bai, e, horrek, zarenean ba, izietatik, no, e, ikusten zenuen magal guztia, eta lezoko, ba, bai, ikusten ziren etxe batzuk, mm. ja, ez da, ez da deus ikusten, ez bakarai barrera bat e, e, kendu dutela ba, zela dena, baizik eta egin dutena hor guzti hori, nik ez nuen pentsatzen hain altua izango zen, nik egia esan. Bai, bai, sekulako da, pisuko adia, dia, ez banago, edo mabi, bai. Ez dira, etxe bai, bai. egia esan. Bai, egia esan ez, manifunear honetan, eh, renfetik, e, eh, logatu eruntz juten, arraro oso arraro izten zen, nengo aldiz ikustea utxune hori, eta hori, pues, hor dauden baietan ba, jarri zituzten kandela, zera maten kandel batzuk hor jarri zituzten. Uh que, bueno, ba, bai, eta, bueno, egun hortan elkarrizketa hau, eta martxa ba, egin zan manifa funeral hau, egin zan egunean, ba, gero, bueno, jendea elkarrizketa hau, e, txerri kapu aldean egin genuen. Ze, bueno, horrera abiatu zan jende guztia, txerri justo hori ostiretan irekitzen dute, Eta uno, bere hortan, pues, erabaki zuten jarraitzea, hor musikitarekin talala, eta hor barruan zeuden berrogei lagun inguru, eta, pues, bueno, hor gertatu zen eraso bat. Eta izan zen, e, eh, estintoren hautsa ustu zutela txerrimo joaren barru aldean e, eh, atzeko lehiotikan, eta barruan jende asko zegoen oso gaizki pasatzen zuten batzuk, ze, claro, fondoan zeudenak e, justo estintorea ustu zen Tokio hortan, e, kanpotik izan zala, e, ba, e, ezin zuten ez da ikusi nora jun. Osa, hain eskete zu ezer ikusten, eta gaina hori toksikoa da, ireste maizu. Orduan, ba, atera ziren, tantzaen ez bi lagun ikusi zuten korri egiten, e, bueno, hemen daukagu lagun baten, txermuñoko lagun baten kronika, kontatzen diguna e, sabota jau ba, nola gertatu zen. Entzuko diogu eta ba, atera konklusioak. Arratxaldeon, zintzilikeko entzule guztiei. Dakizuen bezala, pasaden ostiralean, horretako eta lezoko kaletan barrena, lobatoren hileta ospatu genuen. Hileta, ez eriotza, harimak beti bizirik erango duelako. Lezoko plazan, ekitaldia egin ostean, denok lagun artean eta familian, txerri joan ginen trago batzuk hartzera. Goizeko lauter ditan, tximini gaineko leiotik bi estintore ustu gintuzten. Barruan, hogeita mar pertsona baino gehiago zaudelarik, horrek dakarren arrisku toksikoarekin. Hori gertatuta, baten bat, korrika atera zen norbait ikusten zuen, eta bi gazte ikusi zituzten zaldize plazatik korrika. Horietako bat, plazan aurrean dagoen hirugarren portalean sartu zen. Eta lezo arrasko dakite portal horretan zein bizi den. Etxeari dagokionez, beko solairua eta erdiko solairua dena hautsez beteta zegoen. Orduan larun batean auzolan bat deitu zen igande egoizerako. Igande egoizean, hogeita bos lagun elkartu ginen, trasto guztia gatera genituen, mangerakin garbitzen ibili ginen, trapuekin, fregonarekin eta zorionez, etxeari buelta eman diogu. Lehen txuria zena, betiko beltz kolorea atera genion. Eh, Txerrimuniotik esan eh, eskerrak eman, eh, sostengua eta laguntza eman gaituzten guztiei. Esan horrelako ekitaldiak ez gaituztela isilduko, ez gaituztela kokilduko eta kapitalismoaren aurrean okupazioaren alde jarraituko dugula. Gogoratu, abenduak amazazpian txerrimunio berrogei urte beteko dituela eta denok espero zaituztegula ospakizunetan aurrera txerrimuño, aurrera lobato eta gora okupazioa. asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran ¿Y tú alzaste la voz o volteaste la cara? Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño? ¿O tapaste tus oídos y cerraste tus ojos? Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financia, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto en el desierto y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto. No es autodefensa, es sed de venganza. Con los de animales humanos justifican la matanza. Promueven mentiras para que aumente la ira. Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira. Nada es casual todo tiene conexión. Es el imperio defendiendo sus intereses en esa región. Y yo me pregunto, ¿dónde están Naciones Unidas? Haciendo algo real para que se respete la vida. Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? confundir, yo también creo en Dios. Y ante la injusticia espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo. El que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos. Al que hizo milagro, lo señalaron de mal ejemplo. El que con su moral sacó a mercaderes del templo. Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego. Por su culpa no por esas tierras no aprendieron del Mesías. Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra, clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra. Que rechaza el genocidio, que condenen las muertes, que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes. Que no te quedes callado ante toda la sangre pidiendo clemencia después de tanta violencia. No justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia y un pueblo en resistencia, resistencia. Es un pueblo en resistencia. Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan. Doctrina militar que quiere imponer su bota. La guerra solo trae Despierten pueblos, porque el tiempo se agota. No solo escucharnos decir que quieren la paz del mundo. Palabras con acciones, eso sí que es profundo. Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios. Y decir la verdad es un acto revolucionario. Epa, epa, epa. Bai, of the record. Kiko sartu du aurretik. Oi, markatu, eh. Es que... Ke prerekoz. Bai, geneukan intro bat eta gero, baina gero, ja sartzen, ja bueno, ba, hori, ba, entzun dugu palestinaren inguruko kanta bat. Eta, bueno, hor gertatzen ari dana, ba, ikaragarria, ez? Leno gara jakitu, negia da, e, urte, <clears throat> urte desente dara matzetela sufritzen horrelako apargeita, ez? e, baina bai. bueno, egia da e, azkeneko ekintza fuerte hauek Israelen partetik ba izaten ari direla nahiko inflexio puntuan ikuste dut jende asko alienatua egon dena eta agian e, eh, incluso generazio berri askok Ba, bai, en, ezagutzen zutela konfliktua, baina ez, ez, ez da ezagutu ere jende asko, mm. eta ustez, ba, ari dira eh, jende asko egiten ari dena kontzientziatzen benetan e, herria apartheid batean bizi dena, ez da? Pero hmm. kontrako erasoak ere ikusten ari gara, ez jende asko gure inguruan igual ezain beste, baino bai esare eh, sare sozialetan eta bar egiten ari dena da kontrako diskurtsoa hartzen ere eta hori nahiko arriskutsua da, ez? Eta ez da ez gara oso urruti joan behar, ba, jende asko dagoena, ba sionisten alde eta apartheid hau e, ba, babesten. babesten eta gaina zuritzen. Ze asko esaten dute, ba hori ba, e, e judu, herri juduak sufritu duen hau urtean zehar, ba, justifikatzen duela horrelako ekintzek. Ez du zertan hori, osea, ez du justifikatzen, eta gainera jende askok batzen du erlijioarekin eta e, testimoni, testigintza asko ditugu gure herrian, palestinara askotan joan izan direnak, eta gainera hori horren kontra daude, ez dira, Ez da gerra santu bat, asko ke eh, pentsatzen duten bezala, baizik eta da. E, ba, aparjeita eta garbiketa etnikoarenkin lotutako e, gerra bat, e, alde bakarrikoa e, Israelek e, zea sortarazten duena, ez da? bueno, Azkeneko ertzioken entzun genion lagun bai. bati, juntzana, emakumen, eh, hango emakumen bueno, programa batean, eta aipatu zigun, ez? Nola, egun zein zen. Zementu Lurrak kentzen zizkioten, ura mosketak, eh, atxiloketak, pues porquesi, bai, bai, bai. egipoiak, eh, eh, hori, ba, inketak, ba, ba, ba, gurutzatzen dezulako errepide bat, E, kolonoa daina, claro. eta hola, eta kentzen dizu zure terrenoak, eta bar, eta bar, eta mm-hmm. olibondoak e, espropiatzen, azaldu zigun guzti hori, eta hori da egon horrekotasuna. Claro. No? Eta gertatu zana, Israelen era, e, mm, eraso horren aurretikan, ba, jamasen eraso hori, jamas ez da e, palestinako gobernua. Eta erasoa egin duena palestinari da irralgo gobernua, beraien armada. Ez? karo. Eta are, un bideo interesgarri bat, e, non e, Ingalaterrako palestinako embajada gara dorea, e, hmm. batean, nola ipatuzion, zion, orai dintzitia zuen, eh, e, jamasek egin duenean hau, eta orain arte egin diguten guzti eraso gauta gauta hasi izan aipatzen hainbat ze gertatu dugu izan dira azken 2006tik aurrera egin zutela kriston erasoare bai fosforo bombekin eta bar 2006a maseaz izan zen ez eh, kriston bai, bai, bai, sarraski bat egin zutela baitare mhm. sonatua izan zana, baina gero egunerokotasuna da hori egunero da hori ez Orain, eh, eta ez da, berak aipatu zuen, ea, ea deitzen didazun, urrengoan, e, eta galetzen diatzu nire pertsonen e, edo ezagunen e, izenen gatikan. Ze orain, etxilutu dutenean jamas ez dakizein, izen abizenekin esan dezute, eta gure aldean, no, hildakoa daudenean, zenbakia gara. Hori da. Guztiz... Eta oso ondo azaltzen du, bai. zer dan munduak gertatzen nahi dana. Normalizatu da egoera hori. Bai. Palestinarekiko, eta hainbeste, hainbeste herrialdekiko, baina bai, bai, bai. kasu hantan, espektakularra da. Zelako nazi arte maian, zelako utzikeri, e, ez mm-hmm. dakin nola esan, bai. bai lotxa, bai. Eh, ez, hau lotxa, eta mm-hmm. permitetzen bai. dana. Judio arradielako, egin ziotelako, hori ba, nazien, sarrasketa, e, eta orain nazia beraie dira, ez, bihurtu dira, claro, claro. jaso zuten, ez. Ezkenean, ultra eskuindarra. Oso paradozikoa, eta, bai, oso eta egia, eta e, Gertatu e, dela, ez da. Hori, e, karo, ikusten ari gara, nazio arte mailan e, egiten ari dela hainbat ekimen, ba, manifestazioak eta herri elkarteratzeak eta gure herria ez da ez da e, atzean geratu, ez da herri mailan ba herrikide asko ba norbanako bezala bildu egin dira e, ba, salaketa publiko bat egiteko eta elkartasun puntu hori azaleratzeko, ez da? Bai, aste artero momentuz atxaleko zazpitarritan gaztainoko bukagaitz elkartean geratzen ari gera, pertsona batzuk indibidua mailan, e, eh, ez kolektibo ez eh, eh e, mailan, baizik eta norbera moduan eta bueno, adira antolatzen ostiralontako konzentrazio bat Xenpela plazan zazpitan, eta gero gaztainon itzaldi bat. Horain aipatuko digu bertako mhm kide batek, e, bueno, pixkat nola sortu dan talde hau, eta azberak azaldu. Guzti zirekia da, ez da, e, kafra zuretako kide zara, bai, ez da, eta... Ba, bueno, edo zein, eta bakoitza bai. ba, portatzen duen, anai, alduna. Horain, mo, momentu enten, ari da saiatzen, palestinar banderak e, lortzen, eta e, tailerra bitartez, e, jostunekin, eta jostumakina behar diare bai, eh, ba, ba, eh, ba gaztainoko elkartean, auzo elkartean berrian, hor eh, egiteko telak erosiko diare bai, eta hor egiteko banderak bintzat eh, presentzia izateko ze ez daude, oso zaila da, lortzea bandera, ikonturatu geha orokorrian, e, egiten beste herriko jendetan baita ere olanko ekimenetan dagoena, mhm. sortu direnak espontaneoki herri pilo batian, eta pozgarria da, mhm. E, pues bueno, horren entzungo dugu nola, azalduko diguten nola sortu zan, eta pixka nola zertan abitzaten. Osongi. A ber, e, eh, kaixo, bueno, komentatu diate pixka e, eh, azaltzeko nola sortu zen dinamika horere eta palestinarekin dinamika eta hori dena. Eta, bueno, pixka kontatuko dut, eh, hola ez, e, motzean. Ikusirik azken aldian, Palestinan gertatzen ari zarraskia, eta hori dena, ez? Ba, jende bat hasi ginen mintzatzen, ba, pixka bat, jo, jasan esinatzela, eta zerbait inbar genula herri bezala, e, eh, horreta bezala, horreta ere beti izan da herri, ba, elkartasunezko herri bat, beste herriekiko elkartasunera kutsi duen herri bat, eta, bueno, ikusirik ez egola ez errola argi montatzen, ez? ba, bai ziren pintada batzuk eta gauza batzukola, ez? Espresio batzuk eta baina ikusten zen zerbait gehiago ba, e-, egiteko aukera bat bagenula. Eta horre, horre, horrela ba, batzuk elkartu ginen eta proposamena jarri genuen, bueno, zabaldu genuen, saretatik, batez ere, ba, ba WhatsApp eta Telegram e, eta hortikan, ba, pixka bat e, hori, ba, bilera bat egitea, proposamena bilera bat egiteko eta horren inguruan hitz egiteko. Batez ere zer zer egin horeretan e, eh, palestinaren alde eta salatzeko israeldarren e, izaera <laughs> ba hori ez, genozida, terrorista eta hori dena ez. Bueno, ba, horrekin bota genuen, eta bueno, e, igande bat anola ezabaldu zen hori, eta unaste hartako jarri genuen, gaztainoko elkartean Eta bueno, ba, lehenengo bilerara, hogeita piko pertsonora gertu ginen, jendea oso oso positio bat jo genuen, ez? Ba batean hola bateko deialdi batean, ba beste jendea saltzea. Gaina pixka bat, e, bueno, ba ezagunak gea denak baina bueno, eremu desberdinetan ibiltzen den jendea bildu ginen. Eta bueno, hor egin zena izan zen lehenengo pentsatuko nu genula ekintza bat o zerbait bapatekoan. Eta e, orduan horretara bultzatu ginen, gehiagitzen gabe, pixkatitzen genuen e, eta taldea noa izan behar zuen, argi genuen punto batzuk, denok adostu genuena, izan zela talde horretan e, norbanakoa juten ginela, ez ginela inungo erakunde, e, erakunde edo partido edo sindikato edo beste, beste elkarteko kideak, e, kide bezala saltzen hor, ba, baizik eta norbanakoa ginela gure alde batetik. Gero beste alde batetik ere gelditu zen argi, dinamika horretan ez geniala hasiko eztabaidatzen e, palestinari buruz ezak zer idei desberdina daude, beste no, ikuspuntu desberdina daude, argi dago, baina bai batez ere, e, bai ingo genula batzen ziguna elkartzea. Hau da, e, argi eta garbi ustea, herri guztia dakatela eh defentsarako, autodefentsarako e, eskubidea, herrialde bakoitzara bakiko duela nola egin, guesga sartuko eztabaida horretan, zein den egokia ez den egokia, guztien dugu hemen Europan bizi garela eta e, bai, dakau gure ideiak, baina ezin dugula beste herri bateri esan zer eta nola egin den defentsa. Hori bat, gero, e, herri guztia dakatela autodeterminatzeko eskubidea eta herri libre batean bizitzeko, e, e, kasu honetan palestinaz hitza egiten ari gara, baina orokorrean, Eta gero honekin eh, argita garbi Israelen jokabidea salatu, e, okupazioarekin bukatu be, bukatzea e, eskatu, ozen eskatu, eta hori egiten den bitartean, ba, salaketakin, boikota, Israeleri boikotari, boikota ere e, zabaldu, edo bultzatu, eta hori izango ziela gure kutsu gora bera, hori eta palestinarekin, bueno, bai, ere e, e, e bilera horretan erabakitzen izena bat erabiltzea eta izan zen hori eta palestinarekin. Horrela, simpleki, ni uste oso esan da, eta ez, ez da argita garbi ikusten da e, e, izenarekin zer nahi dakagun. Orduan, horrekin e, egin zena izan zen hori, e, banatu ginen eta egin genituen ba, batzuk kartela, bestea prensa oharra, ez dakiz zer, pankartak eta egia esan oso dinamika txukunatea zen, hiru egunetan zer zeren erabaki genuen hori izan asteartea eta ostiraleako ba kontzentra bat egitea. Egi ideia izan zen kontzentra egitea, baina nere nola deialdia, osea, jumerzen e, eskatzea, eskaria egitea hori egiteko, ba eskatu zen ere e, kontzentra eta badazpada manifestazio ere zea ez, e, egiteko baimena. E, erabaki zen ikusiko genula egun bertan, segun eta zenba jende, ba, erabakiko genuen zerekin. Eta hori, e, ikusi genuen bezala, bueno, ba, oso harrakastatua izan zen guretzako, bi egunetan hasi e, mugitzen gauz bat herrian, eta baia lareun, lareun eta bosteun inguruko pertsonak elkartzea herrian, guretzako oso, oso pozgarri izan zen, Ez bueno, ez du posa no, e, elkartu behar izana, baina, bueno, e, bai, ikusten dugu oso, oso positibo da, eta bueno, azkenean manifestazioa egin zen, porque jendea oso e, jende asko zego manifat egiteko. Eta hori. Eta bueno, gero gelditu ginen e, eh, asteartean berrio jarritzeko, eta horretan gaude, astartean ingenun beste bilera bat, ere kopuru berdina saldu ginen, batzuk lehenengo, lehenengo bilerara etorri zirenak ezin zuten etorri, abisatu zuten, baina berri batzuk etorri dira, osea, kopuruz berdin eta eta ondo eta honetan jaindu dugu pizka sakondu gehiago zer zer egingo dugun, ez? Ez, ez dugu nahi gelditu bakarrik konzentra bat egin ta jazta, usten dugu egoera hau luzerako izango dela, eta erantzun zuzen, oza jarretu dugula erantzuten, eta bueno, idei batzuk ari dira ateratzen, eta idei, idei bueno, batez ere idei nagusia da, e, boikota bultzatu, eta ari gara ideiatzen zerbait egiteko, aurreago salduko duguna, Beste alde batetik, e, bihar egongo da e, eh, horretan, e, eh, NATO eta Eberen aurkako herri ekimenak antolatuta, bai e, konzentra bat, e, zea foru plazan, eta ondo ondoren gaztainoko auzo lokalean hitzaldi bat, e, hori ere bultzatuko dugu, e, hori bai, esan ere, beste gauz batera baki genula taldean, izan zela, ba, palestinaren inguruko e, egiten diren beste ekitaldean, ez da guk esantolatu, ba, palestinarekin bat datuztenak, ba, bultzatzea. Eta lain genuen, ba, pasaden larun batean eh, manifestazio nazionala zegoen donostin, tare ba, bertara, bertaratzeko deialdiain genuen, eta gero horrein du, ba, orain esan du danari, dela, biari ongo den e, eta itzaldia. E, itzaldi garantzi oso, ni dut... e, eh, ondongo dela itzaldia, berez etorriko da aljadur eh, taldeko eh, partaide bat. Eh, eh, bea zuzenean eh, azalduko du zein den egoera, bea eh, palestinarekin eh, zea zuzena dauka, aljadur eh, elkarte hau da palestinar gazten elkarte bat, dagoela estatu mailan Euskal Herrian ere dago edatua, bera Bilbon bizi da, eta usten dugu oso interesgarri izango dela bertati bertara jakiteko ze gertatzen den e, Palestinan. Orduan horrera ere e, deialdi egin dugu eta alaber ba, e, larun batean egongo da Bilbon ba, erak, Euskal Herriko erakunde desberdinek bultzatutako beste manifestazio bat Palestinaren alde eta Palestinaren erresistentziaren alde eta Baionan ere on, beste bat egongo da. Orduan bueno, gu denetara e, egiten dugu deialdia, eta gero gurea jungo egiten eta zabaltzen eh, herrian. E, ba hori da utxura, bera. Eta gero bai beste puntu bat nahiko zea, e, eh, butzatu dugu, o bintza, deialdi egiten dugu, jendeari alduen einean, ba, jartzeko bai bere balkoietan eta bere nahi duen lekuan, ba, palestinaren eri buruzko ba, bai, ikurrak, banderak, palestino bat, ozerbait adierazteko elkartasuna. E, badakigu saia dela lortzea palestino, palestinar bandera, eta horregatik, ba, bueno, e, sortzen ari gera e, talde bat, e, jostunekin, jendea, josten jendearekin, e, eta, eta, bueno, eta ez dakinak ere lagun lagunduko du ere, bai, noski, eta, bueno, materiala lortzen ari gera, telak eta beste gauzak, eta, bueno, e, gure ideia da, palestinar banderak egitea, eskuz egitea, eta, eta gero, ba, zabaltzea, eta herritik zabaltzea ez ba, bizka bat ikusteko adierazteko ba horere eta palestinarekin bat dagoela. Eta hori da oraingo dakaguna hori. Urrengo aste artean berriz eh, elkartuko gara, zazpiterritan eh, gaztainoko bukagitz elkartean, eta hori, ba, deialdia irikia da, eta bueno, oso dinamika bintzat, e, eh, ni usten dut, e, sortu dela, eta jendea ba, gogoa dauka dierazteko palestinareri elkartasuna, eta salatzeko egoera bortitzau, eta bueno, horatatzen diren idei guztiak, ba, ongo gera gauzatzen eta eta jongo gera komunikatzen. Orduan deia dia egiten dugu hemendikan, ba, jendea adi ba, ingo ditugun urrengo e, ekintza edo, ba, edo, edo gauzei, ba, adi eta zabalduko dugula. Ba, hori da dena, eta bueno, ba, bukatzeko ba, hori ez, ba, Palestina ekin elkartasuna eta Israel iltzaile e, Europa laguntzaile ez. Hori da arabitzen dugun leman, uste, eto zuzena eta argia dela. Aio! Thank you. Palestina, Bueno, gora Palestina, gora Palestina, ez? Askatuta. E, ederra, e, bueno, kokoren aipamena, ez da? Ah, bueno, pixka bat kontatu digula, ez? Azkenean, e, zuk egin duzun e, introare egin, da, pixka bat, ez? Dola, herri maian, ekimena garatzen ari den, eta ze puntu barne bitzen dituen, ez da? Eta, bueno, horrengo puntuarekin goa, ez da, bai. zeboieta? Gaztaino ondoan ere bai. Gaztaino ondoan. Dago gaztetxea. Bueno, gaztaino ondoan, ez? Gaztainan. Hori da, hori da. Gaztainan hor... Eh, eh, dola, zabalanea, bi gaztetxea dago. Aurrek urtean, edo urrera, oen dela bi urte eduki genitun ertzioken. Gaztetxokoa mm zenean gemen zuzenean, edo... Zerbait dingen un, ez? Gaina, ez unko entzitu lehenengo ertzioka beraien elkarizketarekin? Mm, ena ez oroitzen, orain. Baina bai, egia da... Eh... Baina beti egiten dute asteburu honetan, dela ordua aldatuko den asteburuan da beti gaztetxaren urtorena berez orduan dakagu e, farra ordu bat gehiago. Bai, baina bueno, a ber, eh. egia da e, irratikide baten izenean, uste dut irratian ibiltzen zela bere ere, ez? Zabala. Zabala, Ibon Zabala, hori da. Ibon Zabalaren izenea mm. daraman e, herriko gaztetxearen hogeita irugarren urte bai. ospatzeko urtero egiten duten jaialditxo moduko bat, hainbat ekitaldi, ez da, ba, bueno, Ibon Zabalaren omenez e, ba, bat egiten dute urda burun, mhm. gero baita ere egiten dituzten bat ekimen ba, presoekin lotuta, eta gero e, bertso bertso afari elegantea egin izan dute aurten aurreko astean e, aurreko astean markatu mhm. e, egon zela getaria re, bertsolaria e, libegoenaga eta baita ere oihartzungo bertsolaria Josu Michelena Josu, Josu izan daiteke bai eta, bueno, e, eh, hori ikusi dituen e, eh, hainbat kide elegante jatzi eta hemen eh, gainera gure irratxa jora torri izan direnak. Mm -hmm. Eta, bueno, azte honetan badugu bai, beste e, e, gaztetxeak aurrera karte polita, por zito, egit, eramango dituen e, ekimenen, e, ba ez, kartela, ez da, eskuan duzu. Kartel polita grafikoki eta kartel polita edukiarekiko. E, nahiko goiz hasiko dira gaztetxean, eguna goiz hasiko da, goizeko amaiketan. Goizeko amaiketan hasiko dira matraka ematen. Bueno, gazteak dira, zarete eta guatea dezute, ez? <laughs> Aurreko egunetik parranda ja eta horren ez, bueno. buelta bango diogu. Ez dakit, si ez tatallerra gengo den erditik. <laughs> bueno, ya, el eldu da. Ba, <laughs> asiena emateko, matraka emango dute matrakakoek, matraka elektrotxaranga. Uh Ah, ez, matraka kontzertua. Claro, matraka dakate bi bertxo. Matraka ah. dakate el de eta kontzertua. Eta mekatzen du gaztetxean, matraka orduan izango da, amaiketan kontzertua gaztetxean, ordu biterritan gaztetxean bazkaria eta karaokea, bazkariko txartela kama bi eurogatik arkaizta sindieta landaren salgai daudela, o seitan, hau da, bazkalostean, elektrotxufla erritik, horregatik esan dut lehen, matraka dela gaztetxean, hau zehazten dulako, mhm. erritik dela leto txufla, eta ja, amaiteko, edo gauaren, az, gauari hasiera emateko, mhm. kontzertuak, egun dia, trilita, hemen eduki ditugula trilitakoak. Apa, eh. Ertzioke, eh, ona, bai. ona. Zutik erromeria, klasik erromeria, bertxoak, uh mhm. gatibu, lazarandonga, oza, jostzen dute edo zer gauza. Eta gero, Mikerinos, egon nahi zikertzen Instagramen, eta homen da DJ bat. Mhm. Uh -huh. igual, txumpa-txumpa... Ez, gauari buelta emateko eta buka ebogatzeko, izan batak kriston bueno, aukera bai bai. bai bai. Orduan, bueno, eh, gaztetxean ez naiz eta gazte izena duen, gazte sentitzen den horrorentzako da, ez da? Eta gainera, aurten bai, aukera duki dugu eta gaztetxeko batek, pixka bat, azaldu du, nikorain azaldu duna, eta, bueno, ben, beste gauza hartu bai sonu modo dizkiu. Oga kide, hasi zuzenen gurekin. Bueno, ba, aurten urtero bezala, horregetako gazte asambladak zabalenea bi gazte urte hurren antolatu du. Izan ere aurtengoa goa, hogeita irugarren urte hurrena da. Eta hori ospatzeko, ba, ia beti osoan zeharain bat ekintza izan ditugu, ez? Eukiren unduela bihazte bertso afari elegantea, eta larun bat honetan badator deitzen diogun egun handia, non jago izetik egongo garen gaztetxeak eh, ekintzak antolatzen. Goizeko maiketan dakagu matraka, dela trivial bezalako jolas bat, eta animatzen dugu jendea parte hartzea, ze izan ere far batzuk botako ditugu, eta baita ere ba, gauz berriak eta informazio eskuratzeko oso interesaria da baita ere kulturizatzeko gure artean batez ere. Gero ordu biterditan bazkaria izango dugu baita ere gaztetxean, bazkarira juteko ezinbestekoa da e, euroko txartela eskuratzea, non sindi landar eta arkaitzan izango dezute eskuragarri, eta gero atxaldeko zeitan izango dugu elektrotxaranga bat, erritikan eh, jungo dela eta oso ongi pasako dugu lagaitare ez, erriko presentzia bermatzen. Eta gero bukatzeko gauen izango ditugu kontzertu batzuk, trilita, zutik erromeria eta DJ Mikerinos izango ditugu gurekin. Eta ez gehiago animatzen ditugu erriko gazteak parte hartzera, etortzea, far batzuk botatzea eta ongi pasatzea batez ere. parranda, bizkatzo bat edanda, amaitu genuen. txosnari nari, joa, karagardotan, norke gehien geie. Gatzi litro, eta zurito, denak ere polito, zartzen genituen. alairi trago partean, kanta polita kantatzen nuen. Bota bota alatze betza, ketzetzu behalak kabetza, aldatza batzu betzi be, odo batzo detze betza, odo batzo detze betza, aldatza batze betzi be, etza botza alatze betza. Txeme txube, alak kabetza. alatxe alatze betza. Ai, ai, ai. Alatze betza. Eh, ja, botatzen zu mobila eta guzti, kontuz mikrofonarekin, ez botatzeko, bai, bai, bai. A ver, a ver. Se ha puesto la oiartuna. Mm. Ba, chebetxa dakagula hemen gure artean. Izan dezute, eh, zauzoan. Ala txebetxa, a la ginde inda uzoan aurten. Nola? Ala birga. Oin dela ah, bi... E, e, erga. Oin dela aurreko astean, eh? Oin dela aurreko aste buruan. Eh, auz, herrian egiten den lehenengo gara gardo festa, oain dela urtetik, urtetatik. Mm-hmm ez? Bai, e, le, e, kartela lehenkoa jartzen zula, ez? Ez baina, herrian, herri mailan? Ez, e, bueno, e, landaren antolatzen zuen hemen. Bueno, oen dela zenbat. Osa, bai, ziraten, oen dela zortzi, amar bai, urte... Bai, oen dela amar urte izan zela azkenekoa, eta geroztik ez gara garagardo festarik herrian. Bueno, bai, balago bat. <gasps> Txintxarri elkartekoa. Garagardo artisau, festa. Hori da, garagardo festatxo. Ah, bueno, baina ez ja. Bueno, eh, gara, da, duela bar urte hasi zana. eta Herriko amaitu zenean, zuek hasi zenuten eta orain guk hartu gora leba. Ez, eh, guk hasi genuna izan zen, e, goiko eskolan zerbeza ikasten hasi, hasi ginelako, eta oso harreman nahi genuen bizkaiko lagun batzuekin, e, erakutsi zigutenak, hemendik dikan meno eta arkaitzi musu handi bat, ma, Eta hor, e, hasi ginen deskubritzen zerbez bat zertzen, eta baloratzen, eta gutxi zegoen, eta hori bultzatzeko nahian, hasi ginen antolatzen txintxarri, afari, e, bueno, alemaniar estilokoa, e, txaltxitxako dilloen salada, eta bukatzeko postre beti bat egiten duena herriko batek e, Ibon Apetif, e, ba, e, da brownie bat, akompainatuta bakoitza bere garagardo arekin. Eta, bueno, aur, e, beti normalean jende asko tortzen da, aurten bete da, laro gaita ma sei lagun, gau, Eta, bueno, gombidatuak izango dira, e, zea, briuan rol, iruñako gara gaur bat eta bat bi iru lau bo sei zerbeza ezberdinak ekarriko juzte, lager, redail, e, jaizi ipa, apa, doble drai hopin ipa bat, eta imperial estu bat bukatzeko. Eta, bueno. Raperoen kartel bat. Bai, <laughs> <laughs> Inside DJ IPA, IPA. Bueno, pues hori, eta, bueno, ba, oso do pasatzen degula, gero egoten da txapelketa txoba barre batzuk egotatzeko, tal, hori da gure, era, ospatzeko egun batean. Gara, la birgan egin zenuten... Lau. Hori da, lau egun. Ostegun ostira larun bat eta igande. Oh, mai. Eta amalau kainero zurdin mm. Bai, bai, eta jendez lepo, eh. Ost, larun batean esan zidaten, hilarak eta hori lasarteko, eh. Bai, eh. Bai, bai, bai. Eta jarri, zituzten maiak karparen kanpoan, jarri zituzten maiak kanpotik, ez dakizer, bai, bai, izan zen. Ni laruma gauean egon nintzen, eta lepo zegoen kanpo aldea, maiak ere bai, eta lortu gure justu eskina batean leku bat lagun batzuekin, eta uh pote pare bat hartu genuen. Gaztainoko hau zolkarteko bazkaritik, ba, junginen horrea lagun batzuk, eta Horrekin Oso, oso gustora, ala bergan, ala Gure izartea dela gara gardozalea eta esagardozalea, ez da? Bai, eta ardozale. Ardozale bai. ere, baina bereziki bai, bai. gara ardozale, ez da? Bueno, orduan, e, txintxarrikoa, jakin ja bete di, bete la oh, eh, plaza guztia, baina, bueno, bai animatzen ditugu, ez? E, eh, Garagarzole guztiak, ba, zumbardian egongo diren taberna guztien, eta nere, garagardo bat hartzea, ez? Bixka bat, e, oh, ja. aion omenez, ez? Eta, bai, bai, bai. Ekartasun garagardoa <laughs> hartzea. Ungi, hip hop hip hop hip hop warsa hop warsa hop urriak ogeita zazpian uh, atxal deko ah, uh, ah, zontziretan uh, nien zen uh, uh, adetoan uh, detoan uh, uh, oartzo oh, hop oartzo oh, hop hip hop Mikrofonoa berri du hautsi da Ez ez da hautsi rapeatzen gaude uh. Bueno ba eh, Hau eh, sarrera mateko zan e, bihar, eh, urriako eta zazpioztirala, ba, bueno, Musikak e, eh, kolaborazio batean egin duena ba, janurekin eta hainbat rap, e, raperoz bainekin, e, Oarso Hop e, bueno, azkenean januk aurrera aurrera atera naitzuna eta pixka kolaborazio egin dugu bereikin eta e, antolatu dute aurrez bataia bat atxaldeko lauter ditan parte hartzaileak e, niesengo plazan ora puntatzeko inskripzioak eta bla eta boste horretan hasiko da. E, hori niesengo plazan. Eta kontzertua niesenen hasiko da txaleko sortzitan, eta hor e, janu erori izan kartelatik, baina, bueno, bera, on, e, bertan egongo da. Izan zuen arazo bat, ezin zuela etorri bere dijeia, eta, bueno, ba... Esan ba, zuen, janu kanto. Janu kanto. bueno, pues, eh, azkenian, ba, egongo dira, Rush Blaka, Rafa NSF el, eta LC de taldeak. ¿Eso qué es? Una pues, cara garda eh, artisagua. Es la Ruiz Blanca, bai. <laughs> La Ruiz Blanca parece una birra, ¿es? La rusa. Eh, imperian Imperial Ruiz Blanca. Bye. Bai, eta hau gero ja eh, dirudi electrónico bat, LC La mesa nueva que hay que comprar. Bueno, eta gero, egingo dute, hori hasiko da sortzitan, niesenen, amabiak arte gutxi gora bera. edo pixkalenago bukatuko da. Eta gero, amabiter ditan, xera tabernan jarraituko dute pintxada batekin. Horon, pues bueno, bi planan eba dute, ba, barra prezio horriko izango dira, eta sarrera, garrantzitsua, doainik izango da, mhm. sarrera. Kompleto, azte Aforo betarte, ba, bueno, ba, baitu, gauza asko, eh? Bai, bai, bai, bai. Mhm. Bai, bai. Eta, bueno, nahi bat zute, naiz eta ez jo, ba, bueno, berarekin kolaborazian egon da, ba, bueno, pixka baitare, ba, urtetan hasi zalako, berare bai, goita piko urte do gehiago hasi zala rapeatzen, eta bla. Pues, bueno, janurena besti bat entzungo dugu, da, ba, acostumbrado a perder bestia. Venga, hau pa, Janu! cicuta hijos de puta, puto ya no mierda puta, chusma bunda, me la suda, paso firme y polla dura, con fabula, tergiversa, manipula, pa' quien empuña el puñal y te pregunta qué tal. What a fuck, hijos de puta, gritad, somos ronene nena, subidubi guap, hago lo propio copón, agarro el micro y temblor, chulo roqueo, pavoneo, a los Rolling Stone, yo yo yo, machacón, estilo libre guasón, no va de cine, pero piba la que tire trayón, corre ve y dile que no, que no lo olvide que lo, Eludible no se pire, se ventile y adiós. Cago en Dios, one by one, como Daquiles Talón. Lo perpetuo, free, y fresco, eterno invierno, hip hop. Priorizaré bienestar a toda esa mierda de ayer. Que lo importante es llegar, da igual ganar o perder. que EKJ, morro nene, lo dudas puto hater. El flow más cojonudo, solo hay uno y lo tiene, ye Como botán al PP, raperos fachas de a pie. Tu puta ideología da por el culo, joder. No quiero tu alegato, me sobras tu niñato. Va a ser un tragaldabas, prefiero anonimato mato, Que aquí quien paga el pato es quien da más de verdad presunto Presuntuoso fatuo, bombón, vaya Hasta un chas Ya aparezco a tu lado, dos raperos sin gas Vacilará de mercados a su realidad Y a mí me suda todo el rabo Si es trendy mundial, yo más del rincón del vago Sin un puto centavo y sin Spotify Estoy fuera del hype, pero es lo que hay Y yo me siento guay sin importarme los likes En esta mierda for life, vosotros dónde vais? Me vestiré y a correr, acostumbrado a perder con el sabor de lo de antaños es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe Me vestiré y a correr, acostumbrado a perder Con el sabor de lo de antaños es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe Me vestiré y a correr, acostumbrado a perder Con el sabor de lo de antaños es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe me vestiré y a correr, acostumbrado a perder. Con el sabor de lo de antaños es mi fallo, lo sé. Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez, bebiendo larios en el barro deprimido acabe. VIP hori etako bada. Abai, ah, eh, aurrekoan esan zun, dakala tarjeta platino. <laughs> El tío keko... Bera gara jere... Zintzilagunarena? Ostras, ez da zintzilagun. Oh, ez, ah. Orduan da, Eh, oh, tarjeta or... black es. <laughs> Está en la lista black. Ilargi garaiz campaña eh, era. badezu zintzilagun kampainara, zera, atxikitzeko. Artistaren bizitza nahiko krudera da eta igual tío. <laughs> Eh, broma da, broma da, zaila da. Meño, bueno, pixkanak ari da, eta hortarako, ba, bere garaien hemen egon zen, e, eh, jotzen gurekin, baita ba, zerfala bai, musikariarekin, oso gurita izan zen. Ba, ba, Kontzertu bat izuen madanetan, e, eh, oza, salbatu gindun. Bai, arrazoi, arrazoi, mm -hmm. e, salbatu gintuen. Eta bueno, orain, e, bere diska berriarekin loturi, ba, <clears throat> maketale jaketara e, bidali zuen bere proposamena. Gazteako maketale jaketara. gaztea irrati komertzialeko e, maketara jaketara bidea dizuen, eta bueno... Eh, Baina bera ez da maketa bat, eh? Hori da, ez ez. Eta bueno, txikipena eskatzen ari da, ez da, e, alduenak... Gaztea webgunean, e, hor dago atal bat jartzen dula gaztea maketa lehiaketa, klikatzen duzu eta jargi aurkitzen dezunean zerrendan, ba eman bozkatu botoira. Hori, animatzen zaituztegu, ba hori, e, Ilargi zea bozkatzera merezi du eta eta oharso alde maila bueno e, mugitzen et eh, beti bolondres modura e, izan da bere burua e, jotzeko hainbat ekimen desberdinetan lezen ere oso aktibo izan da orduan bueno e, ez da be, be, baizik eta da herrikoia oso herrikoia den musikari bat eta bueno bere aitortza ere merezi du ezta bueno Artista hutsa da. hutsa da. Eta, bueno, gaur bere e, txontxongila bestia karri dugu gurera, eta orain berak azalduko du e, eh, pixkat abestiaren nondik norakoak. Kaixo, ni hilargi naiz, lezoko abeslari eta sortzailea eta txotxongilo kantua aurkezen dizuet. Txotxongilo sortzeko historio erreal batean oinarritu nintzen, zehazki dantzertin 2008 bat urtera arte bizizan genituen botere abusuetan, Eta kantuan kontatzen den moduan, hasieran txotxongilo binakatu ginen, ez ginelako jasotzen genituen botere abusu horien konstiente, baina azkenean elkarrekin lotuz kate horiek askatu eta eta horren konstiente izatea lortu genuen. Horren aurrean jaso genuen sorpresa izan zen inguruko gehienek gure aurkagin zutela, batzuek izan ezik, baina bueno, ba guk azkenean horren horren gandik askatzea lortu genuen eta guretzak hori ja garaipen bat izan zen. Duela gutxi kantuaren bideoklipa atera nuen, zazki hurriaren bostean. Eta, ba, bueno, nahi duenaren zat ikusgai dago nire YouTubeko kanalean. Eta besterik gabe, espero dut abestia disfrutatzea. Eta noizbait txotxongilo bilakatu bazarete, ba, bueno, zuek ere soka hoietatik eta kate hoietatik askatzea. ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! ¡Alabasa! Epa! Yei! ¡Ey! ¡Vai, vai, vai, vai! Bueno, Anabasa. ¡Anabasa! ¡Anabasa! Bai. ¡Anabasa! ¡Anabasa! ¡Anabasa! ¡Anabasa! Bueno, eh... ¡Nabasa! Eh, cuña berri... Bueno, cortinilla berria. Zero hitu zaizu, eh? Persiana berria. Earra. Bai. Bai, bai, bai, bai. Ezagutu ez zute musika? Zeinena den? Zer, zer. O zeinena izan daiteke? Ez dakit, a ver. Zer, Korumakoa? Ez, ez. Eh, ez que bestela jauzen azu, salduta. Ba, zantalde bat, e... Bueno, e, nahiko kaini... Bueno, ez que industrialan astu zuten, arrokekin, ere bai metal, ez dakiz zer, Ministri, daitzen... Ministri, bat. bat. Oso mitiko bat. Urte pilo bat, eta kristo oso pedra dandia zutena, eta musikalki oso pedra dandia zena, eta bueno, Ana baserako irutu zaitzaidan, bueno, tal bat eta besti hau nahiko ez dakit, elektrikoa, eh, ez dakit, eh, no sé, paranoika eta videoclip oso paranoika daukan ere bai. Eta bueno, pues e, eman bueno. adibidere bat hola, eh, ez dakit, musikari batena eh, pedra da bat badukana. Ni a ber, ez dakit, eh, nada, hau, programa bat zeukana. Eh, eh, ah, el de los muertos. No, no, no, no. Ah, sí. Soborne eh, No, Leticia <laughs> Sabatera. Soborne Es Leticia Sabatera, oh, Dios! Hori César del hori, zesan dezu abeslari, abeslari bat pedrada un día duela ah, gaur egun. zein eh, esango zen duke pedrada hundi. Eh, nigo naiz, nigo naiz bere konzertu batean. Arazo larria eh. más que pedrada. Nigo naiz bere <laughs> konzertu ba- batean, sabaterren konzertu bai, batean. Nire, zurekin egon dintzen, por cierto. sabater zein, filosofoa? <laughs> Boxeko hori? Ni nahiago dut igual, Letizia, eh? <laughs> Edo zan de UPID! Uh, Edo zan hori? Sabater. Bai, nik uste eta sumideroak eraman duen horiak horrelako pertsonai horietako bai, etzen ah, mira, Hau da, anabasa. Anabasan dago dena onatuta, ez? Baina gira, eingo diogu ariketa bat. Irakurri hau. A ver… Mm. Alderantziz edo... Ah, ba da, Alderantziz. <laughs> Irakurri hau. Zuguz, uzuguz, ah, bitu. Zuguz, zuguz. Ah, ah eta eh, arroza, arroza. Arroza. Arroza. Aldrebez? No, arroza. Azorra. Zorra o... Daba el arroz... <laughs> ¡Sacaban mal! ¡Sacaban mal! Eh, daba el arroz a la baz. Er- erdarazko palindromo bat zan, daba el arroz a la zorra de la baz. Ia da, ia da, niko nintzuna. Eta zelera mal. Eta zelera mal. Eta Palindromo. Palindromo. Bai, παλίνδρομο, ας ήταν η Τζιτζούνα. Υπόγραφε σαλσμάτο σου. Εδώ ισόφυτο. Εδώ όλα κοίστεν εμπά. Σουλφίτο, σουλφίτο. Μπορεί να μην ήταν εντσούτεν, παράγω έλα ερρίβατε. Στα του Εσπανιόλε αν διρέλα, ήσεν αράρο ένα κτιτούστε. Να κτιτούστε όλα κοά. Ikusi <laughs> nun behin eh. Bila, bilatu bitartean Baina badago hortik bat. Bai, eta bai, bilatu bai, bitartean guk hemen daukagu bitxikeri bat, e, no sei, gaur ez topatu eten, o, e, z, egertzen zen, e, e makina batian, ba, euskarazko itzulpena. Eta, bueno, da, kafe bonbon, kafe bonboia. Moka bonbon, moka bonboia. E, crema de kafe irlandez, kafe crema irlandarra. E, caprice, caprichoa. Eh, ahí empieza un poquito ahí, bueno. Eta va patean jartzen du. Café Vienés. De Viena, ¿es? Bai, Vienés. Pues itzulidu Café Aetori. Café <laughs> Aetori. Café Aetori. Quiero decir gente, a ti es la Café Vienés acento deekin de Viena, Vienés. Tenido de Vienés, pues eh, pues jareu te Café Vienés sin acento. <laughs> Itzulpenean. Eta, claro. Cafés bienes, manzanas traigo. <laughs> ¿No? ¿Sabes? Yo esa de inteligencia artificial que tú coitua la ha puesto a que hay tu pingintzako a pensa koengostez por qué? Daocate Cristo. Café bienes, sagarra que carry. Manzana. No, ya, ya. Ite <laughs> da un mosto, urre. Ite saka un mosto. Urrungoan, eh, eh, kongresuan hasiko dira, itzulpena egiten Euskarara sí. eta Galestearra, eta hasiko dira, horla, hartzen dugu un kafe irlandez, eh? <laughs> eta bienes o no bienes, kafe bienes. Abaitu, <laughs> ah, bena, bai, bai. Kafe con leche, itzultzen du. Kafe, kafesnea. Ka kafe, kafesnea. Bi aldiz, kafe, kafesnea. Osea, hau da, kafe bikoitza dauka? Claro. Orola da, orola da. Euskaraz eskatzen bali baduzu, bai kafe, osea, ja, bi kafe, eta esnea? Utsa doble Osea, hori da. hori da. Zer da, kafe bikoitza daukala edo itzulpenean. <laughs> kafe <laughs> O Osea, eskatzen baizu, Euskaraz kafe bikoitza daukazu eta gaztelenez eskatzen baizu kafe bakarra. Osea, no? Kafe esnea edo da kafe kafe esnea. bi aldiz kafe. Da, Zer eh, gauzak? Bai, bai, nik aukeratzeko aukera maten badu, e, Euskara positibo ki diskriminatzen du. Hori da, diskriminatzen positiboa hori izango nuen. Hori izango nuen, behingoz. positibo, positibo diskriminatzen duen kafe makina. Ah, baitu, ba. behar jartzen du. Eh, ba, babeslea, konseioa. Ah, karo, karo, horregatik. Ah, zera, bai. amigo. Hau egongo da. Ni hau ikusten dira bitxikeria hauek, no, euskalo nahi. Eh. Alare, izan bada, lotxa gutxi, ze badaude horrelako... Ah, es que jartzen du, selección sin basko. <laughs> sin basko. Sin Sin <laughs> Dios se va a la selección vasca no tiene selección. Claro, porque si Vasco, se sabe vaso baten ikur, eh sea, ¿no? makina Bueno, ematen vamos a máquina caso que mate duna, eh. Café, café. Mira, el carrico eta café vienés.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 Hori da, kafe, kamera batea, kafeko bai. makina berria hori da <laughs> bai. Euskaratu egin duten ete <laughs> Kafe makina, eh? makina kafea izango da <laughs> Horako zer ba, eh, bai Ba, eh, lehen hitz egiten ginen, herri arraro izena guen da Huerto del Rey Eta izenak eh. dira, Hieronides, Filoginio, Sindulfo, Filadelfo, Anizeto... Filadelfo! Eh? Ebaliso, Glafilda... Asko ez zieten baite. Eh? eh. Agia guraso horiek, izen hori jarri zutenak agia san da, nahiko krudela, ez? Eh? ja, hombre, bere garaian, imaginatu eh, jartzea... Ez izena. Antonio, agian, movido handia zan. nola, izen normal bat jarri diozu! Benetan? Ez, hau, hau, hau untan datza jartzea izen estrambotikoa, edo garrarua. <laughs> Bai, Uste izango zela... Okay, filosofio, nola zan? No, filomeno. <laughs> Sofistiles. Filoginio. Filoginio. <laughs> Hori da, zein da, ginioak, eh, eh ginio zale bat, osea, ginioakin, ginioakin larrua jotzen duena. No, eh. hori da, bizkarreko mina, bizkarreko, bizkarreko mina da gazunean, bazar filoginio. Es rico filósofo ah, es <laughs> ¿Eh? Está Sindulfo. Sindulfo, eh, Azúcar y Piscat, igual, ¿no? oye, perdona, <laughs> oye, perdona, tienes 20 céntimos para bus. Perdona, estoy Sindulfo. dulfo. <laughs> los, los, Sindulfos se te él, ¿ves? No, los Sindulfos son los catalanes tienes que les quieren Indulfiona, eh, Cataluña, Marciana, Marciana, Marciana, Marciana Alpidia, Walfrido o Ercilio. Walfridio. Ercilio. Ercilio. ¡Ercilio! ¡Ercilio! Oye, Harry, mira, Harry barrego Ercilio y Zenbat, eta tabla periódico, le bat de Hori da, Ercilio. Eta e, azkenean gure una baita ere, zeukan izena eh, de tabla periódico? Walfrido. Hori Walfrido tipo Wolframio. Walfrido. La movida hoy se ¿Símbolo por Cataluña. WF, símbolo A. Aquí HZ en Porque había símbolo. du bere simbolarekin, bere izenarekin. Mira, catalanak daude en el Ercilio también. <laughs> El Puchi. El Puchi. Puchi Romero. Ojo, eh, a eh, berrian jartzen du quebradero de cabeza para los carteros pobre gente. un colectivo bastante jodido. Oprimido. <laughs> Ah, ah, ah, carterilio, el carterilio. ay ama. ay ama. Pues, eh, pentsatu, eh? E, nik uste dut, er, eskola eh, herrian ere egon behar horrelako herri bat, izen erraroak, ba, eh? E, Olaintz, Suberri, Sua, Ura, e, eh, Gorot, Urra, Zigor, Zigor, eriotz, Txulambaleta. Horrelako izen arraro izango dituen herri bat, amo, fama dauka amoroto. Mikel Joseba horrelako herria, eh, baina horrelako herria que dira. Miren Magoya! Miren a Magoya! Tentel. Tentel. Miren Amiamo. Zopel. Miren ¡Sopel! Miren a Bageneukan ez dagoen batean. Mokel. Bai. Que ¿Qué pajarín? ¿Qué pajarín? ¿Qué pajarín? O sea, te pajarín atera pajarín pajarin san bihurtu zen e, eh, kepa jametxan. kepa <laughs> jarenetik, kepa jametxora. Baina, bueno, hori izan, en e, eh, e, eh, bigarren abizena aldatu zuelako lehenengora, eh? Ah, bai? Bai. kepa <laughs> <laughs> ¿Qué... jarin jametxo San? qué panorama, qué panorama. Kepa jametxo jarin. ¿Qué pasará en esa casa? Hostia. Hostia. Jarin Jamecho, Jamecho jarin. Harina <laughs> de Jaquian, <laughs> <laughs> Es baina herri batzuk Andaluziakoa eta bata zan eh, Cristo de la epidemia. Imagina tú, COVID Garaya, Cristo de la epidemia bizitzea. Cristo de la epidemia. Cristo de la epidemia, Cristo de la epidemia, Babil! Imagina tú. Hostia, eh. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, de la epidemia. Lapidación. Eta bueno, pues, kriston este pilla, <laughs> Cristo pila. Kriston jende gutxi viste <laughs> gente jende y hila dago. No joda. Hombre, digo yo, epidemia ondoren, este, herri desierto da, hombre. Ja, ez dira, holako herri izenak ematute, laukatu bizi Chen Etxen, etxen, etxen. Ze aragi da gustokoena en Cristo de la epidemia? La eh. carne vacuna! ¡Ze <laughs> charra! ¡La acaba de pillar! ¡La acaba de pillar! ¿Qué pasará? Lo va cantando. eta, eta zein da herriko liderra. Bakunin. Bakunin. <laughs> Ostia. Ay, bai. ama. <laughs> <laughs> bueno, bueno, pues, eh, bai, ez, eh, bueno, <laughs> hortan gaude, desfasatzen hemen. Eh, bueno, er-, herri er, bitxi edizena bidezaten. Eh, herri eh, gintza. eh, irratira etorri zen bere garaian, guatzen naiz. Eh, ez, <laughs> minia. no, da, ba, joe, txikiri, txikirin bakarrizketa, eta horrek egiten ah, zituen herrien jolasak, ez? Amoroto, amor roto, ah, bai, bai, eh, bai, bai. pitilla de Aragón, eta pita bat erretzen zuen, horrelako jolasak, ez ba. Gure herrian ere badu. Kisa baia, a ese a ver si se atreve con sus nombres. Ba, Gure kuadrian proposamen batzuk eh, luzatu benizkion. Ah, bai, eh, bai, eh, ginen whatsappen txorakerik, eh, eh bueno, herri batzuen inguruan, eta bai, bai. Hor zan, hor erreta. Bai. Adibidez, bueno, eta, bueno, ez, bueno, dauka hori ba, zona de Zegama, no? Zein da, Zegama, kotxe honen bai, daukan eh, herria, garestiena Zegama. Zegama, <laughs> ostras. bueno, lako, bai, bai, bai. Bueno, eta zuek, etxeko lanet dituzu ekarri, ze txorak zure tuitea atzer ba, ez dakiz. Eta duak gu, tuitar sekzioa ez dakiz zer eta ba. Eta anabasa. Eta hartu ez zutea eh? piedra letra. Piedra letra, gindu, kendu dugu, zeharo. Bai, bai. Bueno, ez dakiz zer baiak azuten esateko, dazkagu amar minutu, Bukatzeko abesti bat, ezakit, zenba minutukoa... Hilda nago. Iru minutu tardikoa. Hilda nago. Hilda jainkoa. Hilda jainkoa. Bueno, ba, gogoratuko diogu jendeari bentsa, zintzirik irratiaren, bueno, zintzilagun kanpaina, momentuz ba, baitarea. Ilargi ez da ba, enteratu, garri du WhatsAppez. Ez nahi zazondo enteratu zintzirik lagun ni buruz. Vale, zer da zintzirik lagun kanpaina? Zintirilagun kampaina Zintilagun Zintzi, o zintililagun Zintirilagun, Eh, laburtuko dizut Es el impuesto revolucionario de la zintilik <laughs> No hay más O sea, da gure babes kampaina bat, bueno. babes kampaina ekonomikoa, bizkat gure proiektua babestu arren, eta guk, ba, pixka bat, eh, horren truke, ba, ze obari batzuk ematen dizkiegu... Bueno, eskertuko genizueke, azarok amaikean, gesenetako onkotzatuarekin, adibidez. Hori da, hori da. Osa, dakos dute de gratis. Okera paregabea ikusteko, bai, irratiaren eh, irratxa guztiak, aurkezpenak e, eta irritik ide guztiekin parte eh, hartzeko okera. Bai, Pero si, bera, si da, si bera torriko da bai. aurkeztera, ke kojones, bastar? Lo guztiek ere jakin ez zer da o sea, irratik. Airea, airea, jaregi gombidatzen, baina bera gongo da aurkezten. Oia, sorpresa bat ematen diogu, horrein entzuten, ari bada, ikusia ez da sorpresa. Eta bertan egiten badiogu zintzila guntzu zenean. Oh. Ez da, txarra. Kampania ez da, xate, zuzenean. ah, zuzenean gaude! Ah! Kaixo, jargi, betea zaude! Pero... Hau da, afaldu ez ondo. Claro, kafe bai. etorri, ah, Iargi, bete. Hala, ah, ez, kafe bai, etorri, Iargi, bete. Pero ez jueves. No es eh. Pero en diogu carnet, en diogu carnet bat Dina 3. ¿Quién tiene razón? En Dina 3. ¿Quién tiene razón? ¿Eh? ¿Quién tiene razón? Caserío Tapizpicua. La municipal cerrarme a mi caserío. Ah, güey, Dios, eso, camba. El marihuana la… Eh, <laughs> que ser baietz, eh? Porque bestela, <laughs> viste poto... Azpicuan… Eh? Zerbait echar a Azpicuan. Azpiko, azpiko, marichuan. Hostia, imagina tú, eh? Hostia, azpiko. Vaya, bai. bueno, vaya. Bai, ba, bueno, esan barregu kuña, gure sarrerako kuña urtan, ba, agertzen direla hain bat pertsonei batzuk, ba, audio batzutik. Eta, no? denbora aldia... Nesazela zeba. Denbora aldia aurrera joan ala, joango gehala aurkiazte pixkat pertsonei bakoitza. Gero, dedikatuko diogu, eh, denbora aldiko, me acabo de inventar, eh? Baina, eh, dedikatuko diogu demoraliko eratxaio bakoitza pertsonai bati. Orduan, urrengo hilabetetik ah, aurrera. Ah, hostia! <laughs> <laughs> Eta hori, bixat. Ba, jarriko dugu itxiera... Mira, nahi, nahi bat zuta, jak, aipatu degun, kuna, kuna aipatu degunez, mhm. jarriko dugu, no, saioa. eta gero bukatzeko, bueno, eh, justo, berez, arrestena bestia zan, baina arazoi ara izan degunez, hasieran no, mikrofonoekin, ba, jarri dugu ja suga taldea, bai. joko duena, eh, beste, beste rodeorekin batera, nire zainen, azarak amaikan, eta, e, bueno, gara hauetan ikusten ari garena palestinarekin tabla, duela, ja, uste, hogeita piko urte bete duela besti honek, eta da, intifada bestia eskapetaldearena. Mhm. E, kontestua duela gutxi, e, justo ni Alemanian egon eta Munitzen, baina jo zuten aurre lehenago, edo ondoren zan, ondoren markatu, eta e, besti hau debekatu zieten jotzea. Eta e, advertentzia moduan esan zieten, jotzen bat zutea abesti hau, e, moztutzen dago argindarra eta suspeitzen da zuen kontzertua. Ostras. Eta ez zuten jo, e, kontzertua burutu zen, baina baitu noraino edizten da eta palestinari buruzko arazoa zitzeikia, non eta Alemanian daukaten komplejo hori historikoa, ez? Eta bueno, nazi garaiakoa eta hola. Eta nun palestinar, bueno, hemen inguruan ere bai, ikusi egun bezala, palestinar e, simboloak edo bandera erakustea debekatuta dagoela. Mhm e, pues bueno, hola dago panorama mundiala, eta bueno, abesti hori gainera, bueno, pues tamales dura goi urtetik onera, e, esan dugu bezala luzektik handatorren arazo da, si es que pico, nazio arteak sortu zuen arazoa gainera, bere garaian, eta behitu ze asieran ze territorio zeukan palestina eta nahi dauzkan bi irla nagusi eta pu, punto pelota, txipiela goren bat urtik handa listo, ze balintzeta bizi eta bueno, abesti, bueno, interesgarria alde urtetik ba, denboraren en arrekatik, ez? Ez Eta, bueno, ba. agurtzeko, ilargi jarri du lagarin dela minutu. Ja, ja, ja, zintzilagunaren ez naiz oso enteratu, ez naiz oso enteratu harkatu, eta lehen txibertan jarri du. Ah, bueno, Orduan zintzilagun izango naiz. Gestionazmelo vosotros. Ah, vale. Oso, ondo jarri, jode, bat, zeneko zintzilagun lortu dugu. Vale, ah. eh? Ez du fijora daitu, baina mobilera bidari du. Bueno, Inprimatu behar diogu, dina iru batean karneta. Eh, eh, hori Galdu ez dezan. Galdu ez <laughs> Bueno, laguno, pues, nada. Bueno. Noiz arte, a ver. Gatorri nilen arte, ez da? Baina, esan dezan. Baina, mikrofona... Ze eguna, eh, buiatu. Azaroak ogeita mar, eh, greba. Azken, azaroak. Ogeita greba eguna. Eh, bueno, baina horretzak hago, a ver, ziok, ez? Ez, hor. Ah, da, hor, egun dut. Karo, goita marra. Azaro hori no goita marra. Greba, eh, ara, karo, greba baldin badegian, ezin dugu iratxe horik egin. Baina guaz ah, gara hortaz bizi. Hori. Baina, bizi. baina bueno, funtio informatiboa. ni tampoco lo, lo pretendemos. Vivir, digo, eh. Ordua. Itzea, karistia zeratzen da. Si, estás muerto, no? Esan dezu. Hori da. Baina, baina. Bai, bai. Atzo bierda. Eta ba de parranda. Barduan, urengo ertzioka ez dakigu ingo degun mikrofonoekin edo ez. <laughs> Egia da. bai, bai, konpondu barko dugu hau eta, bueno, laguno, musu handi bat. Zein duago. Izan gaiztu! Izan gaiztu! hilero lez, hemen txegaitu zue. Desa zile desa, ez da, errez eh? Desa ze... Gaueko amarretan... Bueno, desa zile hori, zi, ba, desa zile, desa, ze, la, desaceleración, ¿vale? Zintzilik irratian. Jode, txori bat. Horeretako irrati librean. Tres! Tres! Terrible! Yuhu! Yuhu! sí que no me lo esperaba. Herzog. En favor del Teta. En favor del Teta. a amarretan. Bastutan puntualageak. Dios! dios. y irrati librea. Y luego voy eh, un poco cuerda también, eso que salto. llegó azken ostegunetan. ¿Quién tiene la razón? Dios! dios. y irratian. Hago unas vueltas de amonte y... ¡Cabe Dios! Oneretako irratilifea. Zien tenemos a razón. Ertzio. ¡Cabe Dios! Ileko azkeneko ostegunetan, amarretan. Oneretako irrati librea. Y a mi puesto municipal es denuncia.